Govorili smo dobar dio emisija o čistoći, jer je neophodno očistiti se na ispravan način, neophodno je uzeti abdest prije nego li stanemo pred svoga gospodara Allaha dželavala da klanjamo. Nakon toga nakon detaljnije govora o nečistoćama i čistoći, kako, na koji način otkloniti koju nečistoću, zatim kako uzeti abdest, ako postoji potreba, kako se okupati, ako nemamo vode, kako, šta činiti, šta uraditi da bismo mogli klanjati, odnosno kako, na koji način da zamijenimo abdest, da zamijenimo gusul kupanjem i slično, dakle tejemumom, kako se to kaže. Nakon toga prešli smo na govor o namazu. O namazu kao najbitnijem ibadetu u islamu. Kada čovjek bude musliman ili kada postane musliman, najbitniji ibadet, ono zbog čega se i smatra muslimanom, onoga zbog tog ibadeta, zbog kojega i ostaje u krugu islama, dakle, jeste namaz jeste namaz. Zato je neophodno da se muslimani upoznaju s namazom, s propisima namaza i neophodno je da obavljaju, da klanjaju svoje namaze. Da ih čuvaju u njihovim vremenima i da ih obavljaju onako kako je propisano. To je neophodno da bismo bili muslimani. Stoga, u evo već nekoliko emisija nekih četiri ili pet emisija govorimo detaljno o namazu, kako, na koji način obaviti namaz, kako klanjati namaz, kao što ga je klanjao i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jer je on rekao svojim ashabima, a oni su prenijeli kasnije, na sljedeću generaciju, a oni kasnije iz generacije u generaciju, dakle, prenosilo se kako je obavljao Allahov poslanik alihi salatu sam namaz, a on je, dakle, rekao svojim ashabima, sallu kema ra'aytu muni usalli. Klanjajte onako kako mene vidite da klanjam. Pa nastojimo kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i govore njegovi ashaba nakon toga govore priznatih i poznatih velikih islamskih učenjaka govoriti o namazu, kako, na koji način obaviti, obaviti namaz. Od neophodnih radnji u namazu, radnji bez, kojeg, bez koje nema namaza, dakle, ukoliko ne budemo imali kod sebe ovoga o čemu sada govorimo u ovoj emisiji, naš namaz neće biti ispravan, odnosno taj nam namaz neće biti validan, neće biti valjan. A to je učenje sure El-Fatiha. Učenje sure El-Fatiha. Dakle, nakon što stupimo u namaz, donesemo početni tekbir izgovarajući Allahu Akbar, proučimo jednu od početnih dova o kojima smo govorili u našoj prošloj emisiji, Nakon toga proučimo e'udhu i bismillu, odnosno kažemo e'udhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nakon toga učimo suru el-Fatiha. Kod većine islamskih učenjaka obaveza je proučiti suru el-Fatiha. Naprotiv, el-Fatiha je rukn sastavni dio namaza, jedan od sastavnih dijelova namaza bez kojeg i nema namaza. To zbog riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, upravo dakle tako, na takav način glasa glase njegove riječi, rekao je La salate li man lam yakra bi fatihati kitab. Nema nikakvog namaza onome koji ne prouči Fatihatel Kitab, dakle početak knjige. Početak knjige jedno je od imena za suru El Fatiha. Dakle, nema nikakvog namaza. Bilo da se radi o fard namazu ili se radi o sunnetima prije ili poslije farda ili se radi o nekom drugom namazu, dobrovoljnom namazu ili bajram namazima ili dakle nekim drugim namazima, ukoliko se ne prouči sura El Fatiha, tada dakle nema ni tog namaza. Taj namaz nije ispravan. I većina, većina islamskih učenjaka zastupali su ovaj stav. Izuzev učenjaka velikog islamskog učenjaka, velikog imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, koji je smatrao da se može bilo šta proučiti od Kur'ana u namazu umjesto sure Al-Fatiha i dakle namaz će biti ispravan jer je Allah dželle vala rekao faqra'u ma tayassara min al-Qur'an usuri Al-Muzammil učite ono što vam je lahko iz Kur'ana učite ono što vam je lahko iz Kur'ana Ebu Hanifa, rahimehullahu ta'ala, ovaj velikan islama, smatrao je dakle da se ove riječi odnose i dakle na mjesto gdje treba učiti fatihu i dakle poslije fatihe bilo šta iz Kur'ana da se u namazu prouči, namaz će biti ispravo. Međutim, drugi islamski učenjaci mu odgovaraju i kažu Tako, tako jeste dakle stanje i taj ajet se odnosi na učenje posle Fatihe. Međutim, da je obaveza proučiti Fatihu, ovaj nam hadis govori. Pa, dakle, hadis ne dokida, kako to pogrešno znaju ljudi razumjeti, hadis ne dokida ovaj kuranski ajet, već ga samo dakle pojašnjava. Već ga samo pojašnjava, pa kaže dakle da se faqra umate jesera min al-Qur'an, da se ove riječi učite ono što vam je lahko od Kur'ana odnosi nakon proučene fatihe. A na obaveznost fatihe govore riječi Allahovog poslanika, alihi salatu sam kada kaže, nema nikakvog namaza, ni jednog namaza nema onome koji ne prouči ne prouči suru El Fatiha. Dakle, obaveza je proučiti suru El Fatiha i to je dakle obaveza i onome koji klanja kao imam i onome koji klanja za imamom i onome koji klanja sam. Svakako, dakle, njemu je obaveza proučiti, proučiti suru El Fatiha. Ispravno je i od sunneta je da se I sura El Fatiha i kasnije sure ili odlomci iz Kur'ana uče tertilom, dakle da se uče po teđvidu, a ne dakle da se je li samo kao da se čita je li nešto drugo, da se čita nekakva je li knjiga i slično, ne, već dakle obaveza je da se uči po Kur'anu, varatil ili Kur'ane tertila, dakle po teđvidu da se Kur'an Kur'an uči. Svejedno, dakle, da li je riječ o suri Al-Fatiha ili, dakle, nekoj drugoj kasnije suri koja se uči iza nje. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada je učio suru El Fatiha i kasnije svaku drugu suru zastajao bi nakon svakog proučenog ajeta. Dakle, kada bi proučio jedan ajet, stao bi. Zatim drugi, stao bi. Ne bi spajao, kako jeli, prenosi se u hadisu, Umu Seleme radijallahu anha da je rekla da je Allah poslanik alaihi salatu uslam učio Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki jeumiddin Dakle, nakon svakog ajeta bi malo zastao. Napravio bi kratku, kratku stanku toliko da uzme jeli daha i da nastavi dalje. Nije od sunneta da se, dakle, spajaju ajeti, jedan s drugim. Čak šejhul Islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kaže nije u redu, nije od sunneta da se spajaju kuranski ajeti jedan s drugim, čak dakle ni oni ajeti koji se nadopunjavaju. Dakle, u jednom ajetu se govori jedno, a u drugom sljedećem ajetu se nadopunjava to. Dakle, u jednom ajetu je govor o nečemu, a u sljedećem narednom ajetu se to dakle dopunjava. Kaže šehol Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala čak ni tada, dakle nije u redu da se spajaju ajeti jer je shodno prethodnom hadisu Allahov poslanik alaihi salatu wasalam zastajao na kraju svakog proučenog ajeta. Na namazima, akšam namazu, jaci namazu i sabah namazu od sunneta je da se sura El Fatiha i dakle kasnije sura, dakle na prva dva ajeta da se uče glasno, da se uče na glas. Dakle, kod akšamskog farda na prva dva rekata da se uči sura El Fatiha i kasnije sura ili neki odlomak iz Korana trebaju se učiti glasno. Dakle, to je od sunneta i također na prva dva rekata jacije, far, jacijskog farda i svakako jeli na dva rekata sabahskog, sabahskog farda. Što se tiče dakle trećeg rekata akšamskog farda i trećeg i četvrtog rekata jacijskog farda, tada se sura uči u sebi. Sura El Fatiha uči se u sebi. Dakle, to je od sunneta. Međutim, ukoliko bi čovjek izostavio, pa dakle ne bi učio na glas. Ne bi učio na glas, narošto dakle ukoliko čovjek klanja sam, nije u džematu, ne predvodi džemat, ne, već dakle on klanja sam, kod sebe u kući, ukoliko dakle ne uči na glas akšam, jaciju ili saba, dakle to ne utiče na ispravnost, ispravnost njegovog namaza, jer je učenje na ovakav način, dakle glasno ili u sebi od sunneta. Dakle, to je lijepo proučiti. Svakako, dakle, da je ljepše, da je bolje da se na takav način postupi. Međutim, ukoliko bi čovjek se zaboravio pa ne bi učio na glas ili ga izostavio u potpunosti namjerno, to ne bi uticalo na ispravnost njegovog, njegovog namaza. Zatim, kada se prouči sura El Fatiha, kada se kaže Ihdina sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين imam kaže amin i nakon toga džematlije koje klanjaju za njim također kažu amin. Dakle, onaj koji klanja sam kaže amin i također imam kada klanja i predvodi džematlije u namazu, on kaže amin i nakon njega džematlije kažu amin. Zašto? koje značenje imaju riječi amin. Amin imaju značenje uslišaj Bože. Uslišaj Bože. Primi mi ovo. Uslišaj mi ovu dovu. Jer mi, barem ono malo što znamo od Korana na pamet, trebali bismo znati šta znači. To što znamo na pamet ti kuranski ajti, kuranske sure koje znamo na pamet, trebali bismo se upoznati s njihovim značenjem. A obavezno, dakle, sa značenjem sure Al-Fatiha. Nažalost, možemo vidjeti da mnogi muslimani, zato što im je teško da nauče dove povodom ove prigode ili ove ili one, jeli na ovom mjestu ili na onom mjestu, dakle, postoje dove prenešene vjerodostojne od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, međutim, muslimani neće da uče. Iako prve riječi koje su objavljene Allahom poslaniku alihi salatu oslam jesu riječi ikra, uči, čitaj, saznavaj, podučavaj se, traži znanje. I islam je vjera, vjera koja najviše postiče na traženje znanja. Međutim, lošili su današnji pripadnici takve vjere, muslimani. Nažalost, kada bi čovjek htio da primi islam, ukoliko bi gledao u postupke muslimana, teško da bi ga šta ponukalo, podstaknulo da primi islam. Zato onaj koji hoće da se upozna sa islamom, neka se upoznaje sa islamom kroz knjige. Neka se upoznaje sa islamom kroz Kur'an i vjerodostojni sunnet Allahovog poslanika alihi salatu islam. Danas muslimani za sve koriste suru El-Fatiha. Pa sura El Fatiha izgleda da dođe lijek za lijene, lijek za ljenost. Tim lijenima mrsko je, teško im je da se poduče dovama koje se uče na određenim mjestima, pa za sve može sura El Fatiha. Kada se upoznamo sa značenjem sure El Fatiha, vidjet ćemo da uopće ne dolikuje da suru El Fatiha učimo na tom mjestu ili učimo tome i tome. Počesto se, jel tako, zna sura El Fatiha da ne bježimo od naše stvarnosti, zna se proučiti i učiti mrtvima. Međutim, kada pogledamo značenje sure El Fatiha, nimalo nije čudno što nam se ljudi smiju. Nimalo nije čudno što ljudi često se znaju i smijavati našem ponašanju u vjeri. Kada pogledamo značenje sure El Fatiha, vidjet ćemo dakle da surom El-Fatiha tražimo od Allaha Đelevala da nas učvrsti u obožavanju njega i da nas učvrsti na pravom putu, da nas sačuva onih koji su zalutali, onih koji su na stramputicu otišli i onih koji su Allahovu sržbu na sebe izazvali. Kaže Allah Jalla Vala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sva hvala pripada samo Allahu gospodaru svih svjetova. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Svemilosnom, milostivom. Sva hvala pripada Allahu gospodaru svjetova koji je svemilostiv prema svima i koji je milostiv, ukazuje svoju milost prema tim svim svojim stvorenjima. Maliki jeumiddin, vladaru sudnjeg dana istinskom vladaru sudnjeg dana, dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Tada jedini istinski vladar biće Allah dželjavala, malik. Maliki je umiddin. Ijake na'budu wa ijake nestein. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo da ustrajemo na obožavanju tebe ihdine siratal mustaqim. Sačuvaj nas na pravom putu. Sačuvaj nas na pravom putu. Nakon što si nas uputio na pravi put, održi nas na tom putu. Siratal ladzina an'amta alejhim. Na putu onih na koje si spustio svoje blagodati na putu onih kojima si darovao svoje blagodati. U suri En Nisa Allah dželvala pojašnjava ko su ti vjerovjesnici, šehidi, vjerovjesnici, iskreni šehidi i dobri. Vjerovjesnici, iskreni šehidi i dobri. To je put na kojem su bili vjerovjesnici, iskreni šehidi i dobri na koje Allah dželvala ukazao svoje blagodati. Učvrsti nas na tom putu tvojih dobrih robova. غَيْرِ magdubi عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Sačuvaj nas puta onih na koje si se rasrdio, na koje je spuštena tvoja srđba. I sačuvaj nas puta وَلَا الضَّالِينَ onih koji su zalutali. Allah subhanahu wa ta'ala se rasrdio na jedan narod zato što su imali znanje, nisu radili po tom znanju a drugi su zalutali zato što nisu htjeli da traže znanje, da se podučavaju u svojoj vjeri, bili lijeni, pa su od sebe izmišljali, propisivali i skrenuli u dalalet, skrenuli na krivi put. I na kraju kažemo amin. Uslišaj Bože. Jer u ovoj dovi, najboljoj dovi, najsveobuhvatnijoj dovi, kako je došlo u pojedinim predanjima, da Kur'an obuhvata sve prethodne objave svojom sadržinom. A sura El Fatiha svojom sadržinom obuhvata cijeli Kur'an. Pa kada proučimo suru Al-Fatiha i zahvalimo se Allahu subhanahu wa ta'ala, pohvalimo Allaha jalla wala onako kako njemu dolikuje i zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u obožavanju njega jednog jedinog, da nas sačuva na tom pravom putu, da nas održi na tom pravom putu, da nas sačuva puta stramputice, zablude i njegove sržbe, na kraju kažemo amin, uslišaj Bože. Odazovi se ovoj našoj dovi kako ovu časnu suru koju islamski učenjaci nazivaju majkom Kur'ana i koja je došla u hadisima, dakle da se tako zove Ummul Kur'an, kako možemo suru Al-Fatiha učiti mrtvima? Kako možemo suru Al-Fatiha učiti za ovu ili za onu prigodu? Kada samo tom surom Al-Fatiha molimo Allaha Jalla za sebe – tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala postojanosti i učvršćenja na pravom putu. Zato, dakle, propisano je da se na kraju sure Al-Fatiha kaže Amin. Uslišaj, uslišaj Bože. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam hadisu koga bilježi imam Bukharija, imam Muslim i da emmenel imamu fa aminu. Iza emmen el imamu fa emminu. Kada imam kaže amin, onda vi recite amin. Dakle, u ovom hadisu se jasno kaže da imam treba da kaže amin. Nakon što prouči suru Al-Fatiha i kaže غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلِهِمْ وَلَا الضَّالِينَ da kaže amin, a nakon toga da mi kažemo nakon toga da mi kažemo amin. Dakle, od sunneta je nakon što, Allah, što imam prouči suru al Fatiha i kaže amin, da mi tada kažemo jeli amin. Da li, dakle, da odužimo i kažemo amin ili amin, prenose se jeli, brojna predanja po ovom pitanju i ovo pitanje široko, može se postupiti i po jednom i po drugom pitanju drugom načinu. Nije u redu da se izgovara zajedno sa imamom, niti prije imama, jer nema ni jedne radnje u namazu da džematlija, dakle onaj koji klanja za imamom, da tu radnju zajedno sa imamom obavlja. Nema dakle ni jedne radnje u namazu da muktedija, onaj koji klanja za imamom zajedno sa imamom čini određene radnje, pa isto tako i ovdje kada se izgovori amin, treba dakle sačekati imama da on kaže amin, a zatim nakon toga, zatim nakon toga mi kažemo amin. Prenosi se od ashaba, a pogotovo kasni od tabijina, da su oni zapamtili dakle ashabe, pa jedan od njih, Ata ibn Abi Rabah, iz generacije Tabina, veliki, dakle, islamski učenjak, komentator Allaho je dželavala knjige Kur'an i Kerima, učenik Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže, zapamtio sam u ovom mesčidu dvije ashaba, dvije ashaba, da bi, kada bi se reklo, gajri il magdubi alihim ala dalin, amin, da bi i oni, dakle, glasno izgovorili amin. Dakle, to je od sunneta, To je potvrđeno. Čuli smo dakle hadis da kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam kada imam kaže amin. Dakle taj hadis obavezuje imama da on kaže amin. I na tome je bila većina islamskih učenjaka, izuzev imama Malika i drugova Ebu Hanife Rahimehullahu Teala. Dakle, i sam Ebu Hanife Rahimehullahu Teala bio je stava da se amin izgovori na glas, dočim njegovi učenici Muhammed ibn al-Hasan i Ebu Jusuf, oni su bili stava dakle da se izgovori u sebi kao i veliki drugi islamski učenjak imam Malik, jer su te riječi amin oni razumijevali u smislu dove. Dakle, u smislu dove uslišaj Bože, kao dakle da i tim riječima dove Allahu subhanahu wa ta'ala, a u osnovi, dakle, dova se, dova se uči u sebi. Jedan od adaba lijepih dakle, načina obhođenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala kada se uči dova jeste da se dova uči stišanim, prigušenim glasom. Međutim, dakle, to je bilo njihovo razumijevanje, dočim hadis Allahovog poslanika alihi salatu veselam, a pogotovo praksa ashaba, govori da riječi amin nakon proučene fatihe izgovaraju se, izgovaraju se glasno. Mi koji klanjamo za imamom, ukoliko klanjamo za njim akšamski fard ili klanjamo jacijski fard ili klanjamo sabah za njim, dakle sabahski fard, kada imam uči, kada imam uči suru El Fatiha, da li da i mi učimo za njim suru El Fatiha? Allah najbolje zna. Po ovom pitanju, dakle, postoji mnogo mišljenja, Allah subhanahu wa ta'ala zna, ispravno mišljenje jeste da kada imam uči suru El Fatiha, da mi ne učimo kada imam uči suru El Fatiha da mi šutimo jer je došlo Allah dželle vale je objavio došlo je u Kur'anu Kerimu suri Al Araf wa idha quriya al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a kada se Kur'an uči vi šutite slušajte i šutite kako bi vam se milost ukazala. Najveći komentatori Allahove dželavala knjige, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhuma i također zajedno s njima i Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, Oni kažu da je značenje ovog kuranskog ajeta وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kada se Kur'an uči vi slušajte i šutite, kažu da je značenje ovoga ajeta kada se Kur'an uči na namazu. Kada se Kur'an uči u namazu, kada se Kur'an uči na namazima, onda vi slušajte i šutite, pa će vam se ukazati milost. Stoga, dakle, ashabi, Allah najbolje zna, nije poznato da se nešto vjerodostojno prenosi od njih, da su oni učili za imamima, da su oni učili za imamima. Kada imam uči, da i oni uče. Ne. Dakle, ono što je vjerodostojno i jasno zabilježeno i od samih ashaba, jeste, dakle, da kada imam uči na glas suru El Fatiha, da onaj koji klanja za imamom muktedija da šuti, da ne uči, da ne uči zbog ovog kuranskog ajeta i dakle zbog razumijevanja od strane ashaba i prakse ashaba njihove dakle prakse. Što se tiče dakle hadisa u kojem se kaže kada imam uči imamovo učenje je i učenje za muktediju, taj hadis je slab. Taj hadis je slab, jeste pojedini islamski učenjaci uzimaju ga kao dokaz, međutim, dakle, ispravno je da je taj hadis slab. Dovoljno nam je pojašnjenja od strane najvećih komentatora Allahove Đalla Vala knjige i prethodno spomenutog ajeta, jeli, kao dokaz da se ne uči za imamom kada imam uči, uči na glas. I pojedini islamski učenjaci skupljali su također ono što se vjerodostojno prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu islama sahaba i velikih, velikih islamskih učenjaka, pa su na kraju došli do ovakvog zaključka, dakle, da kada imam uči na glas na namazu, uči suru El Fatiha, da onaj koji klanja za njim šuti, dočim kada ne uči na glas, da je onda obaveza učiti suru El Fatiha. Pa dakle, ukoliko klanjamo akšamski fard ili jacijski fard, tada na prva dva rekata kada imam uči na glas, suru El Fatiha i drugu suru nakon nje, mi ne učimo suru El Fatiha. Dočim na trećem rekatu, akšamskog farda i na trećem i četvrtom rekatu jacijskog farda nama je obaveza da proučimo suru El-Fatiha. Da proučimo suru El-Fatiha. Čak šehhul Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala imao je onako malo strožiji govor oštri govor po pitanju onoga koji uči za imamom dok imam također uči suru El Fatiha. Kada imam uči suru El Fatiha i on uči za njim, pa je rekao da je takav poput magarca koji nosi spise. Zašto dakle da on uči kada, kada imam uči? Zašto da on uči kada najveći i najučeniji ljudi, ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam nisu učili? Dakle, proučiti suru El Fatiha imamu je obaveza. I proučiti onome koji klanja sam je obaveza. Dočim onome koji klanja za imamom, kada imam uči naglas, njemu dakle nije obaveza niti od sunneta da prouči, dok kada imam ne uči naglas, narošto dakle kada je riječ o ikindi namazu i podne namazu, kada imam uči u sebi i također trećem i četvrtom rekatu, jeli akšama ili trećem i četvrtom rekatu jacije, jeli konkretno trećem rekatu kod akšama i trećem i četvrtom rekatu kod jacije, da tada dakle također kada imam uči u sebi da muktedija uči na glas, na glas suru El Fatiha. Nakon proučene sure El Fatiha učimo nešto što nam je lahko iz Kur'ana, da li dakle suru ili neke odlomke, o tome ćemo uz Allahovu dozvolu govoriti u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti.